ونستهديه الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هادف وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin garan talata wanda ya dace da sha takwas da wata na rajab haka ne sha takwas ko sha bakwai sha bakwai a wani lissafi 17 a wani lissafi kuma 18 da watan Rajab idan shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 29 da watan 1 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin muna na adda'u wad dawa da suka bi sani al-jawabul kafi liman sa'ala an ad wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na 41 ɗaya a wanda masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun more a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Nijar, a satin da ya gabata Ah, mun karanta hadisi na ah, hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da yake bayanin cewa akwai wasu ababe guda biyar yana roƙon musu Allah kada Allah ya sa su riske su haka ne kun kai ƙarshen hadisin sai muka kwana a nan ba mu ƙarasa wa fil musnad ba haka mu tashi wa fil musnad was sunani ya tabbata a musnad Imam Ahmad da kuma As-Sunan idan ka ce As-Sunan anan wasu da cikin masu suka ce eh, As-Sunan anan ana nihin littafin da al-Imam At-Tirmidhi ya rubuta min hadisi Amr bin Murrah an Salim ana bi ana bi ana bil عن bi عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال daga hadisin Amr ɗan Murra dan Salim daga Salim dan Abi daga Abi Ubaida dan Abdullahi dan Mas'ud daga mahaifinsa Abdullahi kenan ko qala yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna man kana qablakum ان من كان قبلكم كان اذا عمل العامل فيهم بالخطيئه جاءه الناهي تعذيرا al'ummar da suka gabace ku ya kasance a cikin al'ummar da suka gabace ku idan mai aiki ya aikata wani aiki na kuskure na laifi wanda yake saɓo ne na Allah subhanahu wataala ja'ahu nahi wanda yake eh, mai gargadi wanda yake hani akan abin da yake kurakurai sai ya zo masa ta'ziran yana mai tinzira sa yana mai karfafa su akan abin da yake na sabo kun bayyana wanda kamata ya hana yin sabon to idan mutun yayi sabo yazo da wani abu na na mumuna ya aikata abun da yake al-kaba'ir ko kuma as-saghair min adh-dhunubi sai wannan nahin yazo masa yana yana a karsashin sa yana karfafa sa a cikin abin da yake yi na na laifin fa idza kana min al-ghadi idan aka washi idan washi gari tazo kuma idan aka wayi gari jalasahu sai ya zama to shine ma abokin firarsa misali mutun ne yana zina ko yayi zina to wanda ya kamata yi masa wa'azi sai ya zama to kuma yana dan karfafa sa yana rufa rufa akan abun baya baya masa togiya akan abin da yake bayan da kuskuren abin balma suna da cewa ai abin ko kai Allah ghafurur rahim ne na da isko kuskure ma da ake wa ake ma irin wasu malaman gwamnati suke ma gwamnati ta'aziran kenan idan kuma washi gari ta tazo aka wayi gari jalasa sai da mutum shine shine firarsa sai ya dinga zamna wata da shi yazo wajen sa ya zauna ma ana fira wa wa akalahu har ma ya ci abinci tare da shi da mutum to shine aboki abokin shan shayin sa abokin cin aso tsire aso kilishi so dankali da doya duka wannan dai eh, wanda yake sabo ne kuma ya san wata mai sabo ne wa sharabo kuma zai dinga sha abun sha da shi eh, annahu lam yarahu ala ala khati'atin bil amsi kamar dai ka ce bai gaje yayi kuskure ba yayi laifi kamar dai mutum ne nagartacce ba kuskure bane ya aikata falamma mara Allahu azza wa jalla zalika lokacin da Allah ya Allah ya ga haka cewa ba sa wa junansu nasiha ba sa hani akan mummunan aiki ba sa umarni ai ba sa hani akan mummunan aiki ba sa umarni da kikkiawa sai Allah subhanahu wataala daraba bi biqulubi ba'dihim ala ba'd sai Allah ya buga zuciyar sashe akan sashe sai zamanto sun waye gari makiyan juna ba sa ga maciji ba sa fahimtar juna kana jiran mutun ya magana ka maida masa kai masa raddi kika wannan ai abun da ke ka wannan na idan mutu dalibai ba hakuri a tsakanin su ba a kokarin fahimtar juna ta hanyar lalama kowa ya doki zafi to akwai cewa su daliban ilimin da malamai suna karfafa masu sabon Allah ne sai Allah ya dinga sanya daraba eh, ba'dhum daraba biqulubi biqulubi ba'dihim ala ba'd sai Allah ya buga zuciyar sashi akan sashi sai zamanto duk abin da zaka wani bai ganin bai ganin farinka ba yadda za a yi ku daidaita hasala ta yawaita keta da bakin ciki da ma kokarin ayi mutun sihiri da sanwa duka sai a tayi kaga daraba daraba bi qulubi ba'dihim ala ba'din kenan thumma la'anahum bayan Allah ya sanya kiyayya tsakanin su wajuna suna wujunan su hasada suna ketar junan su da makamancin wannan sai Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu ala lisani nabiyihim akan halshen annabin su Dawud wa Isa ibn Maryam sai Allah ya tsine musu akan halshen annabin Allah annabi Dawud da ma annabin Allah annabi Isa dan da Maryam wannan ya tabbata a Qur'ani mai girma Allah ya faɗi wannan ko Allah Ali Imran ce ko Ali Imran ko nisa ko maida ba'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawud na'am maida لعن الذين كفروا على لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما فعلوه وبنشي cewa لعن الذين كفروا الله يا tsine wa banu isra'il ai wasu kafirta daga cikin banu isra'il aka sa kafir limma bani liman lam yusamma fa'iluhu والفاعل هو الله سبحانه وتعالى اي لعن الله الذين كفروا من بني اسرائيل الله ياتيني مورسو كافرتا daga cikin banu isra'il ala lisani daud ta hanyar annabin su annabin Allah annabi daud wa isa ibn maryam da kuma isa danna na maryam wa isa ibn maryam da isa danna na maryam shi ma Allah yace ya ga wa banu isra'il Allah ya tsine musu ya nisantar da su daga rahamarsa me dalili kanu la yatanahuna zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan dalilin sabu suka sace suna katawa suna sabona na Allah ba sa ba sa togiya akan yin sabon Allah subhanahu wataala wa kanu ya'tadun kuma suna ketare iyakar Allah subhanahu wataala ba sa tsayawa a inda ya kamata su tsaya a rayuwa salati kanu la yatanahuna an munkarin sun kasance ba sa hani akan mummuna duk wani abu da yake abin kiyama a cikin al'umma su ba su hali a kansa Allah ce kuma bal ma su wannan abin su ma suna aikatawa su ba su hana ba kuma suka zo suka suka yi musharaka da masu zama da yin wannan abin ba sa ganin kiyamar su ai anan kusa ma mai akhdar yake ce mana yace baya walahi lahu sufatu fasiqin ko bai halitta da musulmi mutum mai imani nagartacce yayi abota da fasiki balma ce wajibu hijranuhu ko ya wajibu ka kaurace mashi fasiki saboda wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ina fatar mu fahimta to Allah yake cewa eh, tirda abul saka sace suna aikatawa Allah yayi tirda abul saka zaman to suna aikatawa ba sa umarni da da aikin kwari kasha ya sai Allah ce mi wa bisa ma kanu yaf'alun Allah ce tirda abul saka zaman to suna suna aiwatarwa na sabo Allah ya kare mu wace zalika bima asau wannan dalilin abun da su kasance suna aikatawa ne na sabo wa kanu ya'tadun kuma suna ƙetar iyakoki ba sa tsayawa inda ya kamata a inda ya kamata ce sun tsaya ba sa tsayawa inda ya kamata ce sun sun tsaya wallazi annabi ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar annabi muhammad take a hannunsa waye kenan Allah subhanahu wataala wannan rantsuwa ce manzon Allah yake yi dan ya ƙara tabbatar da abin da yake faɗa da kuma girman al'amari saboda Allah da manzonsa ba sa rantsuwa akan abin da yake na wasa idan kaji Allah ya rantse da al'amarin ta bane mai girma idan kaji manzon Allah ya rantse da abu akan abu ta bane mai girma ina fata mu fahimta Allah baya rantsuwa akan banza haka manzon Allah baya rantsuwa akan abun da yake wargi da wasa kuma zan ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wannan daran annabi muhammad yake a hannunsa la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku dinga umarni da aikin kwarai duk wani abu nagartacce biyayya wa iwaye sada zumunta eh, yawaita istighfari a taimakawa marayu ayi wacece ce ayyukan alkhairi la ta'murunna bil ma'rufi ko ku dinga umarni da aikin kwarai wala tanhauna 'anil munkar kuma ku dinga hani akan mummuna sata caca zina shaye shaye da sauransu duk abin da ake wanda ba kyau ba wala ta'khuduna ala yadi safihi sannan kuma kuma ko ku dinga kamo akan daga hannun wanda yake wawa ku dinga kwatowa daga hannun wanda yake wawa wanda yake zalunta kansa yake zalunci a dinga kamowa a dinga kamo hannunsa wala ta wala ta tirannahu alal atra kuma ku tura shi ku natar da shi ku murzuka eh, ku tusa akan gaskiya tusanyawa aula yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'din thumma yal'anukum kama la'anahum ko kuma Allah ya buga zuciyar sashe da akan sashe idan manto sashe na gaba da sashe sashe na hasa da sashe sashe suna wa sashe sihiri sashe suna kashe sashe da su ci dukiyar su ko Allah ya muku wannan a rayuwa ko ku dinga umarni da aikin kwarai ku dinga hani akan mumuna ko kuma Allah ya buga zuciyoyin junanku thumma yal'anukum sannan kuma Allah ya la'ante ku ya nisantar da ku daga rahamarsa kama la'anahum kama da shi Allah ya la'ance su ina fatar mun fahimta wannan hadisi ba shakka a da wasu daga cikin malamai sun inganta sun da'afa hadisin kamar Nasiruddin Albani ya kawo hadisin a cikin silsilar hadisi baifa sai dai wasu daga cikin malamai kasancewar eh, shi dan dan Abdullahi dan Mas'ud suka ce basu ji bai ji wani abu daga shi Abdullahi dan Mas'ud ba wasu malamai kuma hadisi ne wanda eh, ba ba ba laifi a kansa. maliki cewa zakara ibnu abi dunya ibnu dunya ya ambata ya hakaita an ibrahim bin amr as-sanani daga Ibrahim dan Awar As-Sanani kala yake cewa wannan cikin Isra'ila yana cikin eh, abin da ya gabata na qisasul qisasul salaf ko qisasul eh, abin Isra'il abin da ya faru daga cikin eh, Isra'iliyat na baya ta awha Allahu ila Yusha bin Nun Allah ya yayo wahayi zuwa ga zuwa ga Yusha dan Nun wanda kauli mafirin jayi ba abu wasu malamai ba annabi bane eh, sai dai khalifa ne nawa na annabin Allah annabi Musa shi Yusha bin Nun shine wanda annabi Musa suka tafi da shi wajen karatu wajen wajen malamin sa da Allah ce wa idh qala Musa li fatahu to wannan fatahu kina Yusha dan Nun ne kun fahimta atina ghada'ana laqad laqina min safrina hadha nasaba wannan ne annabi zaki ya kawo musu abincin su na rana ina fatar mu fahimta eh shi kuma shine ba khalifa na na annabi Musa kuma shine wanda ya jagoranci banu Isra'il gun shiga Palestine eh Maqdis saboda ka san lokacin da aka Allah ya ce su shiga kin shiga suke a farko suka ce izhab anta wa rabbika faqatila kaje kai da ubangijinka ka kai in inna hahuna qa'idun sai Allah ya sanya musu innaha muharramatun alaikum 40 sanatan yatihuna fil ard Allah ya haranta musu ita tsawon shekara 40 suna tambere suna garari gararan ba a cikin ƙasa ba za su iya shiga ba to bayan shekarun shi Yusha dan Nun shine wanda ya jagorance su shiga wannan garin na na na na na, na Palestine Allah ya dace da mu to Allah ya yi mu annabi ya yi mu Yusha wahayin cewa inni muhlikum min qaumika 40000 min khiyarihim Allah ya ce masa ni zan halakar da cikin mutanen ka suka ce annabi ne Allah ya ce zan halakar da mutum 40000 mutum 40000 daga cikin mutanen ka wasu kuma min khiyarihim mutanen kirki zawabi nagartattun mutane ba mutanen banza ba mutane na kirki rabbaniyun bayin Allah na kirki mutum 40 wa 60000 min shararihim kuma zan halakar da mutum 60000 daga cikin asharu mutanen banza wahayi Allah ya wa yu dan nun sai ke cewa qala ya rabbi ya ubangiji haula'i al-ashrar Allah naji mutum 60000 mutanen banza ne to fama bal fama bal fama bal al-akhyar ya Allah to su mutanen kirkin mi da rena ta shahe su ni ya laihin su ya Allah da za a halakar da su har mutum ɗaya mutum mutum 40 qala sai Allah ya ce innahum lam yaghdibu li ghadbi bastaba hushi ba dan hushina ba taba taka alhurmata ba a takalo da su bata rai duk abin da yake hushina ne bastaba yin hushi da hushina ba wa kanu yu'akilunahum wa yasharibunahum sun kasance suna cin abinci suna shan abun sha tare da masu sabona bai ta, ana saba ma Allah a gaban su amma ba sa bata rai ba sa nuna hushi ba sa nuna damuwa ba sa nuna shiga wani yanayi su yanke alaka da duk mai saban Allah sai ma ya ko zama abokanan su ne suna cin abinci da su a sha abin sha da su kasa akwai su daga cikin ustaze shi bai yan mata amma yana abokanai masu yan mata sai a zo picnic wasu su tare yan mata su shigo shi ya zo ya zauna ko kuma yace wai Qur'ani zai karanta wannan munafici kake yi wallahi ba abin da zaka karanta eh ko kai musu gargadi eh, ai ba dole ba sai ka je ba wa dole bane ba dole bane Allah ya dace da mu ina ba ta mu fahimta akwai wannan shi ustazu ne bai soyayya amma kuma zai zai ga ya maka idan zaka ciyo kan yariya <laughs> Ogun fahimta, Allah ya samu wani lafiya Allah ya dace da mu to Allah yake cewa basu taba hushi da hushi na ba balma masu yin saban suna cin abinci da su kuma suna shan abun sha tare da su wa zakara abu abu abu umar bin abdul bar an eh, wa zakara abu umar bin abdul bar an abi hazzan aw ta wasu nuska daga ansa ana abi imran kuskure ne ana bi hazzan yake Eh, daga baban Hazzan qala yace ba'atha Allah wanda mana cikin cikin Isra'iliyat wanda akwai na doka akwai na nayarwa yake cewa ba'atha Allah malakaini malakaini ila qaryatin Allah ya aiko malaika guda biyu zuwa ga wata alƙarya wani gari an dammiraha biman fiha Allah ya ce ku darkake wannan garin da wanda ke cikin ta la hawla wala quwwata illa billah shine can lisra'i Allah ya kana wannan ko yace wai za aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawl fadammarnaha tadmira to Allah ya aika wani gari daga cikin mutanen banu Isra'il mala'ika guda biyu sai Allah ya ce an dammiraha wa man fiha ku dirkake ku halakar da al'umman dake ciki da kuma garin baki daya sai malaiku suka zo garin za su halakar da shi suna zuwa fa wajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjidin suka tada wani mutum yana tsaye a masallaci yana sallah wani mutum yana masallaci yana yana sallah fa qala sai suka ce ya rab ya ubangiji inna fiha abduka fulanan yusalli ya allah akwai bawanka wani yana sallah akwai bawan ka ya wani yana sallah kuma kai Allah ba ka ba mu umarni Allah ka ba mu umarnin cewa mu halakar da garin waman fiha da duk wanda ke cikin ta ta shafi kowane wato mun bayyana fa qala Allah azza wa jalla sai Allah yace dammiraha wa damirahu ma'ahum kudarka ke garin ko kudarka ke su ku darkake shi tare da su a halakar da garin a halakar da garin da shi baki daya garin a halakar da shi shi ma kad a tsamatar da shi a sa shi cikin azaba sallace fa innahu mata ma'ara wajhahu fi yaqattun tunda yake ana sabo na ana saba min a gari huska sa taba baci ba bai taba bata huska ba yaji ba dadi a ransa ransa ya shiga damuwa dan an ci an taba an kece alfurmata tunda yake mata ma ara eh, wajhahu fi zuciyarsa ba taba da shiga cikin dana sani damuwa da alhini cewa an keta alhurmar Allah an sa'a ma Allah subhanahu wataala kawai ya share gehe yana ta ibadarsa bai damu da masu sabon Allah ba sai Allah ce shi ma da shi a gama a halake halakar da shi Allah ya kare mafhum wa zakara al-humaydi an sufyan bin unayna bin bin uyayya uyayna qala حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملك أن ملكا أمر أن يخسف بقرية حميني يا أنبتا daga Sufyan dan Uyayna yake cewa Sufyan dan Sa'ad an Mus'ar ya ba su labari shi ina da cikin malaman Banu Isra'il wanda ya musulunta yace wani wata rana Allah ya aiko wani mala'ika an yakhsifa bi qaryatin ya shafe wani gari san shafewa ya ga ce al-khasfu a shahi garin yadda ka san kamar misali idan yara suka yi wasa irin in aka yi ruwan Allah ko ruwan sau suka sauka zaka yara su zo suna suna gidajen laka ayi a gidajen ƙasa ko ayi ayi bukka ayi daki ayi masallaci ayi garge duk ana yi ko to idan mama su tashi shara take yi sai ta sa tsintar gaba ɗaya ta rushe gidan ko to shine al-khasfu Allah ce a shahi garin gaba ɗaya fa qala sai wannan malaka ce ya rab ya ubangiji inna fiha fulanan al-abid fulanan al-abid ya Allah akwai wani mutum ne mai bauta akwai wani wani mutum ne mai bauta maka fa auha Allah sai Allah ya wahayi zuwa ga wannan mala'ikan ilaihi gare sa an bihi fabda Allah ce in ka fara azaba ma ka fara da shi eh <laughs> yi fabda da shi zaka so mu azabar mutun ne al'abid kuma ala ilmin fa yana bautar Allah akan ilimi kuma da ikhlas da yaqin yake yi amma sai Allah ce bihi fabda in zaka so ma ka so ma da shi me dalili fa innahu lan yatama'ara wajhahu fi fi sa'atan qat tinda yake a rayuwa zuciyarsa ba taba shiga kunci da damuwa dan an keta alfurmata ba dan an saba min bai taba jin wani abu a rayuwa shi ma a hada da shi kaga wannan ne yake cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hayya rasul ta wasu ga fahimci su fahimci wannan ba to mu rike eh, wannan hadisin sai mu sai mu tsaya a kansa wa zakara bin abi dunya an wa bin bin munbah munabbah qala lamma asaba daud al khati'ah lokacin da annabin Allah annabi Dawud yayi kuskure yayi laifi qala yace ya rabbi ya ubangiji ighfirli Allah ka gafarta min qala sai Allah ce qad ghafartu hadaka Allah yace tinini Allah na gafarta maka Allahu akbar wa alzamtu araha bani isra'ila sai Allah yace laifin na dora na tattara wa na azaba banu isra'ila zunubin da kai yalahin da kai na yahi maka amma kuma laifin gaba dai Allah ya ce na dora wa banu Isra'il qala ya rabbi ya ubangiji kaifa wa anta al-hakim al-adl la tazlimu ahada ya Allah ya kake ya abun ya faru haka alhali kai ne mai hukunci wanda yake na adalci kuma Allah ba Allah baka zalintar kowa ana a'malu al-khati'a wa talzimu araha ghairi Allah ni in yi laihin kuma ya shafi wani na aqubar ta hau akan wani na tare da wani malama shi ke yi ba ku jin Hausa da yake ko a ku je ku koyi Hausa Allah ni ne laifin ni ne ne laifin kuma a zo a yi musu azaba sai ke cewa sai Allah ya ce da shi fa auha Allahu ilayhi Allah ya musu wahayi innaka lima amilta al-khati'a lamma amilta al-khati'a kasani lokacin da kai kuskuren kai lahin lam yu'ajjilu alayka bil inkari basu wai maka inkari ba sun san laifi ne sun san ba kyau suna gani ka aikata ba su taimaka ka kai ba laifin su kawai sai Allah ya dora musu wannan azaba to Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri abinda mun ka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ba yi mun talatin ba sauran minti da minti biyar sha Allah to mu yi da wannan kenan ko wa zakara ibn abi dunya an anas bin malik ay ibn abi dunya ya ambata daga anas dan malik usay ibn abi dunya littafi guda biyu da ake cewa al-uqubat akwai littafin sa al-uqubat wanda anan ne ibn al-qayyim yake dauko yake dauko wannan maganganun kuma yana da wani littafi al-amr bil ma'ruf na ibn abi dunya yace Anas dan Malik annahu dakhala ala Aisha wataran ya shiga gun Aisha Allah ya kara mata yarda huwa wa rajulun akhar shi da wani mutum wanda bai abata sunansa ba bukatar ka san kowa yi fa qala laha ar-rajulu sai wannan mutumin yace da ita Aisha ya ummul mu'minin ya ke uwar masu imani hadithina aniz zalzala ki ba mu labari game da abin da ke sa girgizar ƙasa game da sha'anin girgizar ƙasa Ni ke kawo ta faqalat sai Aisha tace idastahabu zina idan mutane suka halitta zina ta zamanto abun ado abun kwambo abun fada irin yadda muke a wannan zamanin ko wa sharibul khamra sannan kuma suka kunkwadi giya ya zamanto ɗan kwaya sun yawa a cikin su wa darabu bil ma'azib kuma suka buga gangumma aka tashewa ana sabin marsokin ne ana rera waƙoƙi ana buga kirji ana tima ana kirkewa ghara Allahu fi sama'i a saman bakwai sai Allah ya kishi ta an keta alfurmarsa fa qala lil ardi sai Allah ya ce wa ƙasa a lokacin da Allah ya yi kishin yace tazalzili bihim ki girgiza da su ki girgiza da su ki buga su fa in wa naza'u idan suka tuba suka cire suka janye daga laifin da suke aikatawa idan suka tuba suka bar abin da suke yi wa illa adamaha alaihim in kuma ba haka ba sai Allah ya roshi garin akan su sai gidajen su tsage su rushe mutane a tattaushe a halaka mun fahimta qala sai yace ya ummal mu'minin yake ummul mu'minin a azaban lahum cin azaba ce Allah yake musu kafin aje kiyama qala tace bal mau'iza a wa'azi ne Allah yake ma wasu su da su azu kun bayyana da kai duk inda ka gara girgizar ƙasa to wa'azi ne mu Allah yake mana dan mu gyara kawai eh mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa'azi ne wa masu imani kuma rahama ce wa masu imani wa nakalan wa azaban wa sukhtan alil kafirin kuma azaba ce da wulakanci ne da kuma wato hushi ne akan kafirai fa qala anas sai anas yace a lokacin ne ji wannan hadisin ma samitu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ana ashaddu farhan bihi minni bi hadha alhadith ban taba jin wani hadisi ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da naji wanda ashaddu farhan ina matsanancin jin farin cikin jin wannan hadisi da karuwa da shi da wannan hadisi cewa ashe ga dalilin da ke sanya Allah ya mutane azaba shine idan suka zamanto suna zina aka halitta zina yanzu kaga zina ai ta zamanto baka gane ana zina kasar ka ko alan jabir sai in an ce maka sha ɗayan dare ka tayi irin bakin wajejen sabu zaka sabon gari ka ga zaka ga ikon Allah wallahi kana ganin wata kai ko ba a ce maka yar wuta bace kai wannan <laughs> wallahi azim akwai musiba ba wallahi zaka wasu yaran mai wata fa yayin da duka bato ce shekara 15 ba wallahi irin ta ma bai kisa bai ma kai cika ba amma zaka ta fito wai ita ma karo wai ka san zo a cewa karo ce ko mallan jabi kamar a dokar kasan nan fa in ka ce wa mutum karo wato tana da damar ta kai kare ka kotu me zaman kanta <laughs> Allah wadaran naka ya lalace wai me zaman kanta ce eh kuma za a kama su kai ana kama ki za a tambaye ki takarda ta likita in babu kuma za a miki tara ki je ki za a sake dole ki je ki visit kaga ana karfafa su ne akan abin da suke yi na karuwanci Allah ya rufa mana asiri to zina yanzu sai dai kawai Allah ya mutarukon Allah ya tsare yanzu dai ta kai ta kawo har cikin lakwalkin ne yi akai mm eh, malam zai tunda akai a masallaci ko da ma sai an yi mm nan gari har cikin masallaci ta taba wallahi nan garin masallaci gari ka san duk duniya ba inda Allah yake kauna ka ba masallaci ko ba can ma an yi to ballatana ita da kwaki da ba an an hada maza da mata ana tahiya mata kirjin su tsirara tsatarin ne da hili kana ganin su kaga in wuta Allah ya sauke asa akwai mutane da kana ganin su kaga super in wuta ta gare su sai kawai mutar kwan Allah ya shirye da mu da su baki daya kuma Allah ya kare mu abana biyu suka sha giya yanzu shaye shaye ya zama to wata musiba a cikin kasar nan fa kuma wani abu malamai ba su cika wa'azi ba akai Allah zai ba ka gane yara na shan giya sai in mutun ya lika ladin din me tahiya ladin ya sani kwanan baya ba kai wata nawa ba aka wasu yara aka kama sun yi wata sata akwai misariya ake tambayar su ina kudin duka cikin su ba wanda ya shekara 14 duka yaran maza ne ba wanda yake shekara 14 a cikin su ɗan sha biyu sha uku haka aka tambaye su ina kudin suka ce sun kashe aka ce miluka sha bi miluka aka ce to ina kuka sa kudin mi kuka sai suka ce kawai suna ba ƴan mata suna shan giya ina kuka shan giya suka ce aladin yanzu shaye shaye shi saka ga zaga yara yaran tana suke kawai da yaro idan shi su yi da sai ka ce salansa ce aka abun nan wallahi wannan kawai ya dar mi ke zo wani waka kishi shiga adai ta sai yayi kwaya ta wallahi illa wani doro waka kishi shiga sai yayi kwaya ta wani dan wala ba ni labarin wani wani doro wanda da yake yake wata haraka da bata da kyawu ya to kawai sai sai jandarma ya tare sa ko suna dan ba jandarma wani abu wajen lalabo jikka bai sai ya lalabo kullun bakar taba <laughs> ina ji sai ba wannan safarar safar mai yake ba wannan doko Colombia yake yi sai doko dukkan taba ya mika mai ta wiwi sai ya akara cewa ashe ga abin da ya basa sai ce mi ko nan ga kudin ga kai mutum ne hankali shi na wanga aiki <laughs> Allah ya ruwa mana asiri shi dai kida dai yanzu ba ba ɗan duniya ba hatta hatta wasu daga cikin malamai sun halitta shi eh kila da waka wasu daga cikin malamai ma sun halitta shi haka dai eh, wasu malamai sun halitta haramun ne amma sun halitta sai sai kawai mutum yana ta kunga wai yaban annabi ne ake kuma kawai abun yana ratsa sai kaga ba bambanci da wakar Aminu ta soyayya wallahi ba ta bambanci da wakar wakar M Sharif ba wani bambanci da wakar da da wani zai cikin mawakan da abin nan wai wai da sunan wai da sunan begen annabi ne yayi da ta ci ado ta ci kulliya ta fito tana rangada wai tana taya manzon Allah <laughs> ku mutanen ban kasar nan Allah shi yake muna Allah ya samu wani lafiya abin da muka faɗa da mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika insha Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh